أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Drugi, druga knjiga, drugi komentar je komentar knjige Umdatul Ahkam, odnosno knjiga Umdatul Ahkam je osnovna hadijska knjiga u kojoj su sabrani hadisi koji su sabrani hadisi koji govori o fikskim propisima sa kojima se dokazuju određene fikske mesele. E, vrijednost, e, vrijednost ove knjige u tome što su ovi hadisi što su ovi hadisi uzeti iz Buharije i muslima. Odnosno, autor knjige El Maqdisi on je čak sebi dao šart, on je sebi dao šart da uzima knjige, da navede knjige koje su, eh, eh, da, pardon, navede hadise koji su mu tefekunali. Međutim, ovaj, nije, nije ispoštao do kraja taj šart, eh, jer u njegovoj knjizi ima hadisa koji, koji nisu mu na alihi ili je rivajet od Buhari ili od muslima ili samo ima u Buhari ili Muslimo. ali većina je hadisa znači, na, po tom opisu da su mu tefekun alihi na kojima su izgrađeni fikski propisi. Pa je on sakupio negdje oko 430 e, hadisa, znači 430 hadisa iz Buhari i muslima e, na kojima su izgrađeni fiksi propisi. I oni su znači osnova, oni su temelj. Osoba kad zna, kad nauči da imaju ti hadisi, da govore o određenom propisu, to je znanje. I da zna da su iz tog e, hadisa zaključili učenjaci određeni propis. To je pravo šerijesko znanje. I to koje je izgrađeno na šerijeskom argumentu. I to ne po tvom tumačenju. Znači, neispravno da mi otvorimo sve Buhariju, musimo sad imamo prevedeno i čitamo nešto konta, vidi ovo, ovo mi ukazuje na ovo, ovo na ovo. Otko te balans znaju, otkud te pravo, ti, ti možeš onako čitati, čitavati, da, se obrazuješ, da poznaješ Adisa i tako dalje, ali da ti izvuči, izvlačiš a a nemaš dovoljno znanja i osnovno, znači ti možeš izvući neki zaključak vezi, s vezom nema. Znači, jer ne razumiješ tu stvar, ne razumiješ ni način, ni povod, ni kako je rečeno, što je rečeno. Znači, e, znači, ne možemo mi, ne može čovjek koji tek uči, koji je e, početnik u islamu, da on izvlači zaključke iz ajeta ili iz hadisa. U osnovi mora se vraćati na, na u ajetima na tefsire, i to poznate, poznane tefsire, i na komentare hadisa, dok on ne stekne rutinu i naviku, dok ne bude razumio. Znači, razumije u smislu i ne može, nema on slobode i kretanje. Zato je opasnost prevođenja prevođenja hadisa i hadijskih zbirka u tome kada neko prevodi, on prevede na osnovu arapskog jezika, što je greška totalna. Znači, hadisi u arapskom jeziku može nešto značiti jedno, po vanštini, a u stvari govori o nečemu drugom, jer se, u to vrijeme tako koristio, ta riječ je koristio u tom kontekstu. Što je tema za sebe. Uglavnom, e, znači ova knjiga Umdetul Ahkam je e, ta neka druga knjiga hadijska, drugi hadijski metn iz oblasti znači, e, hadisa koji, koji se e, uči na pamet i koji se komentariše kod učenjaka. Kada prijeđe se 40 nevih hadisa, komentar njihovi nauči se na pamet. Druga faza to smo govorili, znači, neispravan je postupak da ideš odmah na Buhariju, na muslima, Vodauda, Tirmizija i neke tamo zbirke, ili čak neke lijeve tamo zbirke u kojima su sakupljeni hadisi, oni u kojima ima Belaja. S ciljem knjiga napisan da sakupi hadisi koji su sporni. I ti tu knjigu čitaš i kao da razmišljaš o sunnetu ovom, ono. Znači, to smiješna stvar. Znanje se traži na ovaj način. Znači, ideš prvo Erbevi i Nebevije, odnosno 50 hadisa sa dodatkom 42 od Nevevija, e, 8 od Ibn Rečeba, a onda druga faza, tako, bi, tako bi znači taj albin trebao da stječe znanje. Druga faza, umdetu lahkam, da priđeš te hadise, e, ako ozbiljno učiš, hoćeš ozbiljno da e, nastojiš naučiti na pamet i s komentarom. Kod učenog ili pročitaš komentar njihov. I zato s tim ciljem mi obrađujemo ovu knjigu, kao, kao drugu knjigu. Treća bi došla Treća će, znači, treća bi knjiga, to će biti e, treća faza, a to je Bulug Maram da obrađujem. Znači, može se Bulug Maram ili Muharrer od Ibn Abdul Hadija, učenika Ibn Taymije. Ili Bulug Maram od Ibn Hadjara. Znači, to je ta treća knjiga koja, koja dođe kao treći stepin koja se obrađuje iz hadijskih knjiga. Ovdje govorimo o jezgru znanja, suština znanja. Znači, e, čovjek da ode izučava neke druge zbirke hadijske i da se njima posvijeti, gubi puno vremena, ništa ne stekne znanja. Veze je s znači, nema. Način da se hoće znanje je ovaj put. I to sam učeni pojasnili. Da se ne bi izgubili, da ne bi potrošili 20 godina ako ja nešto učimo, sljedećem znanje, na kraju nemaš tri čistije. Ne smiješ ništa pričati, ono što pričaš nije pouzdano. Osim, znači ljudi, zna, a imamo kradljivica, imate kradljivice znanja. Znači šta su kradljivice znanja? Neko ode neku meselu, nađe koje je neko obradio fina. Neka mesela govori o određenom pitanju, on nađe, obradio je fina spomenu šta su rekli učenjaci, e, svi argumenti, svi dokazi, on to nauči na pamet. I ode na sjelo, na skup i ono fino, kulturno ubaci to pitanje, počne priča o tome. A onda on to obrazloži, elaborat napravi o tome. Ispriča tu meselo. Sad ti gledaš strane, Allah, ovaj, svaka mu čast. To su kradljivice, znači. Šta znači kradljivica? Znači, gotovo nešto servirano uzu, a temelja znanja nema. Znači, kad bi njega pitao neku drugu meselu spomeni, samo ne možeš daleko ići, nego sam blizu te. Tri čiste nema, zato što nije pripremio se. Tako se, znači, tako, znači to može radi raje, radi fola, da bi sam pokazao da on nešto zna ovako. Ali, znači, znanje se tako ne uzima. Da neke gotove mesele ti ukradeš, naučiš i ti kao sam absolvirao tu te e, Dobro, jesi tu temu. A jesi tu temu gotovo već. Kako se došlo do tog? Taj koji je radio, nemaš pojma kako je došao, kako je izabrao, šta je izabrao. Na kraju opet si vezan za njegov tekst. Znači, znanje se stječe na ovaj način. Ide se kroz te osnovne knjige, kroz komentare. Da bi imao tu jezgru, osnovu, e, poslije ti se vraćaš na vesele, na, na knjige, na učenjake i tako dalje. Dobro, znači to je ta osnovna knjiga, ova, druga koja se uči. E, ona od najboljih komentara koji ima, to, to, je ovaj savremeni komentar koji je napisao Abdullah ibn Abdurrahman Besam ili Besam, saudijski učenjak, čiji je šejh, njegov najbitniji, najveći šejhova koji su bili, to je šejh Abdurrahman Sadi, poznati saudijski šejh iz Kasima, koji je nosilac uh, ili uh, predvodnik uleme, savremene uleme u Saudijskoj Arabiji, dva šeha na kojima se zasniva znači, e, jezgro dave i znanja koje je preneseno i rašireno u savremenu Saudijsku Arabiju nakon drugog svjetskog rata, to su ova dva šeha Abdurrahman ibn Sad i drugi je, koji smo rekli, Mohamed ibn Ibrahim. Znači to su dva šeha koji su odgojili ulemu. Ulema koja je odgojila ulemu lemu I takvi šehova u svakoj državi treba koji, su, koji ne moraju biti poznati ni glasni, ni grlati, ni ovako onako, ali da odgajaju učene ljude, da ih pripreme i makar dovedu do nekog stepena, pa nek se on dalje znači, izgrađuje, nek uči, ne traži znanje. Tako treba u svakoj državi da bude, a to su ta dva žija. A ovaj šej koji je napisao ovu knjigu je, znači njegov je šeh bio drahman e, Sadi, i drugi še poznati je bio e, Egipćanin, Abdorezak Afifi, poznati, poznati egipatski šejh, selefijski šejh koji je živio u Saudijskoj Arabiji, koji je bio od e, velikih učenjaka savremeni. E, znači, to su dva šeha, njegova poznat, naravno imao on nošta drugih šehova i obnašao razno raz... Govorimo o ovom šehu koji je napisao ovaj komentar, znači knjiga se zove Tejsirul Alam, komentar Ubdetul Ahkam. Ona je dobra i kvalitetna iz razloga što je detaljno napisana i urađena za razliku od komentara koji, e, koji su e, prije toga bili, uvijek su e, obrađivani iz nekog ugla, s neke strane, poput, poput komentara Ihkamul Ahkam koji je napisao Ibn Daqiq eid da, znači učenjak koji je živio prije na 300 godina prije nas, s tim da njegov komentar je ovaj, vezan sa fiske strane, više se koncentrirao na fisku stranu nego na komentar, klasični komentar hadisa što je bitna razlika, jel? I gdje on dolazi sa detaljima, fiskim detaljima koje, koji ne može početnik razumjeti. Tako da je ovaj komentar koji je, koji je ovdje napisao, po njemu ćemo raditi. Eh, I radit ćemo po ovom komentaru i opet naglašavam, znači radit ćemo rezime. Eh, radit ćemo rezime ovog komentara. Znači, eh, jezgro onog što on spomenuo, jer ne možemo u detalju, detalje bi nam trebalo puno vremena. Znači, radimo po knjizi Abdullah ibn Abdurrahmana Besama, sama savremenog učenjaka, velikog učenjaka, on je, znači, on je bio u Hayetu Kibaru Lema, znači u vijeću visoko rangirane uleme, velike uleme, zovite kako hoćete, u Saudijskoj Arabiji, bio, znači, bio je u Međma Fiqh Islamiju, pri Rabiti, bio, Motemeru Islamiju, znači tim, tim poznatim fikskim kolegijima, dva poznata, najpoznatija u svijetu, koji je u Rabiti, a drugi u ovoj islamskoj konferenciji i radio obnašao druge funkcije, što nije bitno. E, bitno je da napisao da on ima dva komentara i to za dvije najbitnije knjige. Znači imamo komentar ovaj Umdetu lahkam koji je napisao, koji po kojem ćemo mi raditi, a također ima, e, napisao je komentar Bulug Marama, e, pod nazivom te lahkam. imamo tu tri dijela ovdje kod nas u našoj mektebi, našoj knjigoteci. I to je jako fin, dobar komentar, s tim da ima bolji od njih, pa, pa obično e, nećemo se vraćati na nikad dulje vrijeme za Bulug Uglavnom, ovaj, to je dovoljno za ovog šeha, šeha je poznat, jako učen, e, jako precizan, pedantan, znači radit ćemo po njegovoj knjizi. Što se tiče, e, što se tiče uvoda, napisao je uvod autor Makdisi, on je napisao uvod za svoju knjigu i u tom uvodu Makdisi njegovo puno ime, vjerovatno ste čuli njegovo puno ime, Teqiyuddin Ebu Muhammed Abdul Ghani El Makdisi, znači kod Arapa, jel, kad počne spominjati ime, znači nabraja dugo, znači Taqiyuddin Ebu Muhammed Abdul Ghani ibn Abdul, Wahid ibn Ali ibn Surur El maqdisi rahimahullah, eh, Hafiz, vidjet ćemo termin šta znači hafiz kada dođe hadijska terminologija, nije hafiz Kur'ana, znači ne postoji u arapskom jeziku kada neko kaže da je hafiz, da misli da je hafiz Kur'ana. Za hafize Kur'ana su govorili riječ karija, kura, karija. A hafiz se odnesio da hafiz je titula u hadisu. Tako da kad dođe Arapi kod nas, kod nas ovdje u naše krajeve, ti kažeš nekom imam, mi imamo Hafiza, naš, ono, konta, koji, šta je ovaj, je li Buhariju muslimu zapamtio, ili ovo, ili ono, kad ti njom kažeš Hafiz Kur'ana, pa čuje Hafiz, Hafiz, Hafiz Kur'ana. Neobično, ali eto tako, jel? To uglavnom postoji kod nas, možda tamo u Turskoj, osmanlijskim predjelima. <clears throat> Eh, uglavnom, ovaj, ono što je uradio autor knjige Tesiru Alam, Eh, Abdullah ibn Abdurrahman Besam, eh, on je o, ovaj, ovu svoju knjigu izgradio na tome eh, što je napravio komentar takav, znači da je, da je da bude skraćeno, a da bude upotpunjeno. Skraćeno u stvari da prokomentariše značenje određene riječi u hadisu, da spomene propise koji se razumiju iz hadisa ili eventualno neke mesele koje su bitne, koje su bitne da se izdvoje E, uz to je e, dodatna vrijednost njegovog komentara u tome što je spominjao raznorazne i savremene mesele koje učenjaci prije nisu spominjali, a su iskrisle u novije vrijeme, jer inače ovo je jedan od šehova koji se, koji se bavi savremenim istraživanjima, jer je bio ovim, ovim fikskim kolegijima, pa je umetnuo te mesele koje su vezane za ove hadise koje ne možete lahko naći u drugim knjigama, osim nekim savremenim e, studijama i istraživanjima. <clears throat> I on je sam naglasio da je ovaj komentar koji je on napisao da, da se razlikuje e, znači prvo vrijednost, knjige autora ovog e, Lahkama, e, vrijednost autora samog koji je bio muhadis i vrijednost knjige koju je napisao, a to je da je izdvojio hadise iz Buhari i muslima i rasporedio ih po, po fikskim poglavljima i da je nastao da spomene onaj dio hadisa koji ukazuje na, na, na propis određeni a onda je znači on, eh, on je znači eh, došao sa ovim komentarom želeći sa ovim komentarom kako sam kaže u uvodu znači govorim o Abdullah ibn Rahman Besamu da ova njegov komentar bude znači dovoljno za početnika koji traži šerijsko znanje a da se na njeg mogu vraćati i oni koji su, eh, koji su dostigli određen stepen šerijaskog znanja. I sa te strane, naravno, ova knjiga ima svoju vrijednost, za razliku od nekih drugih komentara koji, koji možemo naći, pogotovo od savremenih komentara, savremenih komentara određenih šejhova. a sam autor Al-Maqdisi, Taqiyuddin, Hafiz Taqiyuddin Ebu Mohamed Maqdisi, on kaže njegova, kako je došao na ideju da napiše ovu knjigu, kaže neka moja braća, kaže fe inne bada, e, bada ihvani se eleni htisara džumnet min hadis laham. Neka, kaže, braća su tražila od mene, pitali mi, kaže, da napravim uh, ihtisar, ne, neku skraćenu verziju, kaže, grupu hadisa koji govori o propisima mima i tefeka adih ili imaman. Ono na čemu se slože dva imama, mislim na Buhariju i na muslima. Kaže, fe eđebtuhu ila sualihi ržal men fa'ate bihi. Kaže, pa sam ja odgovorio na njihov na njihov, e, zahtjev, traženje, e, nadajući se da će u tome biti korist. I zaista je Allah dao veliku korist u ovoj knjizi. Znači, to je jedna, jedan od osnovnih metnova iz, iz oblasti hadisa koji se, koji se izučava, koji preporučuju učenjaci da se komentariši i izučava. <clears throat> zbog ono što sadrži zbog vrijednost sebe. Ovdje ja nisam dodao jednu stvar. Znači, on je sakupio ovdje 630 hadisa. 630 <clears throat> hadisa u kojim e, hadise izvoji iz Buhari muslima iz kojih se uh, e, izlače zaključki u, zaključci u fikskim propsima. E, a otprilike, pazite, otprilike koliko ima fikskih mesela koje su zasnovane na šerijatskim argumentima, učenjaci kad govorili o toj temi, oni spominju negdje, znači različno oko toga naravno, neki spominju da je to 3000 mesela, 3500 mesela, 4000 mesela, koji su zasnovana direktno na šerijatskim argumentima. Šta to znači? Da one druge mesele što dođu, one nisu na direktnim šarijetskim momentima. nego se moraju praviti analogije, kijasi ili pridruživati slične mesele. A on je ovdje sabro 630 hadisa. U Bulugma Ramu imamo oko 1.500 hadisa. Što znači da imamo još hadisa koji ne fali. I zato je napisana i četvrta knjiga napisuje Djed od Ibn Temije. Međd. Međdudin Ibn Temije znači djedo od Ibn Temije napisao knjigu El Muntaka i u njoj je četiri 4000 hadisa gdje je sabro hadise o fiskim propisima gdje je sabro nastoje sabre sve što postoji od hadisa, naravno među njima ima i slabih hadisa, koji govori o fiskim propisima na kojima su zasnovani na, zasnovani, znači ovi propise koje imamo savremeni u knjigama, knjigama hadijskim. Zašto ovo govori? Zato što neko reče, pa dobro, ako je to ovdje često 30, tamo hiljad i pol, blug vam 4000, nije to nešto puno, nije to nemoguće naučiti proći. Znači, nije nemoguće, zaista nije nemoguće, znači. I zato čovjek, znači, pazite, mi kao, kao vjernici, kao talibi, ili mi tako prođe ti život 20-30 godina se uvjeri, ko ja traži znanje, nikad nisi pročito ti neki 4000 hadisa koji uopšte da pročitaš i da znaš da ima, da postoji, a kamo da ga izučavaš i da naučiš. Šta to znači? Da je to mahana velika. Ili zamislite eh, daju učenog čovjeka koji nikad nije pročito Buhariju muslimu čitao. Nije prošao neke glavne suštinske knjige. Nije, nije nastojao da pročita Ibn Kesira. Tefsir Ibn Kesira čita tefsir. A tefsira ima koliko hoćete. Tefsir Begavija. Poznati tefsiri, pouzdani. Prođe ti, dugo vremena baviš islamom i da, onda pročitaš neke osna, osnovne, fundamentalne knjige koji su jezgro po pitanju islama. E, to govori o tome znači da ima da ima vid nedosljednosti u tome. E, čovjek, znači mora sebi, e zato je ovo dobra stvar. Ovo šta, što, što ja radim sa vama, ako se vi ne okoristite, makar ću se ja okoristiti. Mada sam ovo prešao kod šehova. Znači, makar ću se ja okoristiti. Što? Da bi ja ovo vama prenio, moram se ja pripremiti i vratiti na ono što sam učio, istraživo i tako dalje. Znači, ma, znači očekiva da se neko koristi od ovoga. I zato učenim ljudima puno koristi da komentarišu knjige da se vraćaju na knjige, da prenose izvorni pravi knjiga. Što? Jer se ono koristi prvi ono ostali ko, na koga se, na koga se znači, izlije to što je hajra, dobro jest. Ali on bitan, što je, na njih se ljudi vraćaju. E onda ako on ne, ne pristupa vjeri tako, učen čovjek, ne pristupa vjeri tako da se vraća na pouzdane knjige, na osnovne knjige, nego tam s teme na temu, terhib, terhib, historija, ovo, ono, Omer iz ovo, ona, i onda, znači, kad dođe čisto znanje, ono što je naučio tam negdje jedna mesela, jedan kaol i na tome zasnuje sve dođe drugi, poljulja ga kontra, nastala fitna u umetu i dave, jer ima drugi stav i tako dalje. Znači, tako ne možemo izrađivati izrađiva davu. E, da govorim ovdje, znači, e, El Martisi je sakupi 430 hadisa, a ispravno stvari da Buhari muslim ima mnogo više hadisa koji govori o propisima neki su učenjaci to ustanovili, čak su neki napisali od, od savremenih taliba Ilma, e, jedan od, od učenika Šejha. šeha e, Šuajba, Ukajla, eh, napisao knjigu, zove se Al-Muwathaq. U toj knjizi je nastojao da saberi sve hadise ahkama koji govori o propisima iz dva sahiha. Ukla Šuajbi, znači eh, kod tog šeha je provjerio tu knjigu, on mu je pročitao, napisao njegovom kadimu. Uglavnom, eh, u, tom hadi, u toj knjizi je on sakupio ni manje ni više nego 783 hadisa. 783 hadisa, što znači skoro polovina više, malo manje od polovine, u kojima, u kojima je dodao hadise, u kojima također govore o propisima, a koji je izostavio uh, eh, El Makdisi, šeimo, uh, eh, El Makdisi. Šta to znači? Da uglavnom ovaj, da, da, da, čovjek nastoji da, da se potrudi da uradi, eh, da uradi stvar koju radi na najispravniji, najbolji način, a da, da uvijek postoji neko ko može upotpuniti bolje to uraditi. Da, da su ljudi, znači, e, da su ljudi, e, e, znači ne mogu potpuniti, što kažu, jel, potpunost pripada sama Allah Đelešanu. Mi se nastojimo da trudimo, da uradimo onako kako najbolje, najispravnije. Bitno da znate što tiče ovog komentara, znači da ovdje nisu svi sakupljeni hadisi s Buhari muslima. Da je ispravno i pravo da u stvari ima, znači skoro oko 800 hadisa, čak i ovaj, kad sam ja analizirao čitao ovu knjigu, Uh, uspio sam da nađem samo samom početku nekoliko hadisa koje on nije spomenuo, Ako imaju Buhari muslim, iz kojih su izvlače propisi. Što znači da i kod njega još nedostaje nekoliko hadisa. Ovaj, što znači da nije ni on potpunio sve. Znači ima e, otprilike neki tamo oko, oko 800 hadisa iz kojih se može, iz Buhari i muslima da se da, e, koji su, na kojim su zasnovani e, fikski propisi. E, naravno sad nas ne su ovdje cifre i brojke, bitno je ovdje konkretni hadisi da se na njih vratimo, da se vratimo na komentare.